Allah illa Allah obožavanje isključivo Allaha jedino la ilaha illa Allah riječi koje je Allah Đulašanu učinio prirođenim svim stvorenjima la ilaha illa Allah na ovim riječima je uspostavljena vjera la ilaha illa Allah određena kibla i isukane sablje borbe na Allahovom La ilaha illa Allah Muže koji vodi Allahu svakog onog ko se za njega uhvati La ilaha illa Allah Suštinsko pravo Allaha Đaldešanuhu prema njegovim robovima La ilaha illa Allah Riječi spasa iz vječne vatre.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 Četvrtak je 25. Rabiul Awal 1423. hijđetske godine, što odgovara 6. junu 2002. godine. Ponovo smo u ciklusu El Iman u devetoj emisiji po redu. Nastavljamo kroz islamsko vjerovanje da govorimo i to kroz komentar knjige Tevhida. I tako nizaju se teme u knjizi Tevhida, a večeras dolazi na red tema traženje bereketa. Naravno, i večeras sa nama u studiju je redavač profesor Samir Avdić. باب مسلمة لها قلب إلى شرع I to nije sve. Pored e, signala, odnosno frekvencije 103,2 FM stereo, večeras nas možete slušati i izvan granica Bosne i Hercegovine i to putem interneta, odnosno Palk Talka, Grupa Europa, e, BY Language, Soba tauhid Radio Kur'ana i Sunneta. Kontakt sa nama možete ostvariti putem standardnih brojeva telefona vama već poznati, ali da ih spomenemo još jednom, to su 736-630 i 736-631. Pozivni broj za Zeničko dobojski kanton je 032. وغردت امالنا وبدانا Neposredno nakon izlaganja na večerašnju temu, a to je traženje bereketa od strane našeg predavača profesora Samira Avdića, imate mogućnost da nas kontaktirate putem spomenutih telefona, da postavite eventualna pitanja, ali i da učestujete u odgovaranju na pitanja koja smo mi pripremili, a one koji budu najuspješniji najbrže se jave i odgovore tačno na postavljena pitanja očekuju vrijedne nagrade.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 kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ I tvoj gospodar stvara šta hoće i odabire od svojih stvorenja ono što on hoće. Tako je uzvišeni Allah jalla še'nu stvorio sedam nebesa i odabrao je sedmo nebo nad ostalim nebesima i učinio stanovnike sedmog neba najodabranijim stvorenjima. Tako je uzvišeni Allah Đalašanu stvorio džennet i odabrao je gornji dio dženneta koji se zove Al-Firdaus i naredio je vjernicima Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da moli Allaha subhanahu wa ta'ala za ovaj najuzvišeniji dio dženneta Al-Firdaus Al-A'la uzvišeni Allah dželle šanu odabrao je od ljudi poslanike, odabrao je šehide, iskreni Allahove robove, odabrao je od vremena ono što je on htio da odabere i dao prednost određenim mjesecima nad drugima, dao prednost danima nad ostalim nekim drugim danima. I ovako želimo da kažemo, draga braću i sestre, da je uzvišeni Allah Đalešenu odabrao nešto od svojih vremena, nešto od svojih stvorenja nad ostalim stvorenjima i ustvrdio je u Kur'anu on, Allah, ili Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u sunnetu, da se u određenim tim stvorenjima Allaha Đalešenu nalazi veći hajr, veće dobro nego u drugim njegovim stvorenjima. kako je uzvišeni Allah jalla šanu spustio Kur'an kao Allahu kao svoju knjigu i opisao je da je ona Kur'an knjiga beričetli da u njoj ima velikog hajra kako kaže uzvišeni Allah kitabun anzalnahu ilayke mubarak knjiga koju smo ti spustili ona je veliki beričet u njoj se nalazi veliki hajr i ovo jeste značenje beričeta jeste značenje beraketa da se u njemu u Kur'anu nalazi veoma, veoma veliki hajr. Zato čovjek vjernik će tražiti kroz Kur'an nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala opisao Kur'an da on mubarak, da on beričetli knjiga, tražit će čovjek vjernik kroz Kur'an beričet u njemu. Međutim, draga braćo i sestre, neophodno je napomenuti da čovjek mora tražiti beričet u onim stvarima koje je uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala opisao da su oni beričetli na određen, propisan šerijatski način, dozvoljen. Tako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam naredio nam kako da tražimo beričet u Kur'anu. Pa je rekao, iqravu l-Kur'an, fa innahu je'ti jevme l qiyamati šafijan li ashabih učite Kur'an, jer doista će on doći na sudnjem danu kao šefađija, kao zagovornik onome koga bude učio. I kaže Allahu poslanik, iqla uz zahravejni, al bakarete wa surete Ali Imran. Učite dvije sure, suru al baqara i suru Ali Imran. Zbog čega? Zbog toga što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, tuhađani an ashabihima, da će ove dvije sure doći i biti zagovornik onima ko bude ih učio. Iqlavu surat al-Bakara, fa inne ahzaha barake. Učite suru al-Bakara, jer ko je bude naučio na pamet, ima veliki beričet u njoj. Wa tarkaha hasra. A onaj koji bude ostavio, i zanemario, i zapostavio, na velikom je gubitku. Wa la testati'uha al-Bakara. I onome ko bude naučio suru Bekare na pamet, kažu islamski učenjaci, na osnovu haditha, neće mu moći sihir bazi ništa. Hadith bilježi imami muslim. Ovako nas je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam podučio kako ćemo tražiti na dozvoljen način beričet. A to je učeći Kur'an na ovakav propisan način i zadobiti ogromni hajr. A kako, draga braći, ne zadobiti ovaj veliki hajr? Kad je to govor Allaha, gospodara nebesa, kako i ne zadobiti veliki hajr kad kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da za svaki proučeni harf čovjek će imati deset sevaba nagradu deset sevaba kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam ne kaže imam da je alif lam mim harf nego alif harf lam harf mim harf dok čovjek kaže alif lam mim tri harfa tri slova za svaki harf po nagrada a nagrada jedna, jedno dobro djelo, draga braćo i sestre, umnožava se i do deset i više i do sedam stotina puta, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadithu koga bilježi imam i muslim od Ibn Abbasa radi Allahu ta'ala anhumah. بكل اليقين وأنت الرحيم وأنت الكريم مجيب الدعاء ومنجي السفيه مجيب الدعاء ومنجي السفيه Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nas je podučio i u međusobnim kontaktima kako ostvariti beričet a to je da pozovemo druge na, za našu sofru prilikom jedenja hrane. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa u hadithu koga bilježi Ahmed u Musnedu i za koga kaže šeha Albani da je Hasan skupite se za sofrom, skupite se prilikom jedenja hrane i spomenite Allahu ime na taj način Allah će podariti beričet za sofru. A u drugom hadithu koga bilježi jedan od četvorici sunena kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam al baraketu tanzilu fi vaseti ta'am da se beričet ovaj veliki hajr od Allaha subhanahu wa ta'ala spušta u sredinu hrani fakulu min hafijetejha pa jedite sa strani okolo hrani nemojte jesti sredine kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam Ovako čovjek se pridržavajući upute sunnete Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, draga braću i sestre, zadobija ovaj veliki beričet. Također jedan od načina kako da čovjek zadobije beričet od Allaha subhanahu wa ta'ala u svome imetku, u svome novcu, jeste hadith Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koji je došao u sahihu muslim iz koga se jasno vidi draga braćo i sestre da čovjek kada dobije novac ne treba više da ga broji kada dobiješ platu ili dobiješ na neki drugi način novac nemoj više da ga brojiš stavi ga u džep ili ga stavi u kasu svoju i uzimaj onoliko koliko ti je potrebno. Jer došla je žena Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam i zatražila od njega hranu pa joj je dao i došla je ponovo i onda je obavijestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam pitao je jesi li gledala koliko je još preostalo hrane pa je rekla da jeste pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam da nisi gledala neprestano bi jela dok nisi pogledala. Ovako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam podučio ummet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kako da traži na dozvoljeni propisan način ovaj veliki hajr, ovaj veliki beričet od Allaha subhanahu wa ta'ala u hrani. uzvišeni Allah Đalešanu je odlikovao i određena mjesta na ovom svijetu, na ovoj zemaljskoj kugli i istakao je iz ostalih mjesta. Tako je odabrao Meku na ostalim mjestima i učinio je svetom, učinio je zabranjenom, učinio je određene stvari da su u njoj zabranjene, koje su izvanje dozvoljene, učinio je da se djela rađena u njoj umnogo stručavaju. Tako jedan namaz obavljen u mezđidu l-haram kod Kabe kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da je bolji nego stotinu hiljada namaza u nekom drugom mezđidu obavljenom. Na ovakav način jasno se vidi, draga braćo i sestre, da Allah subhanahu wa ta'ala je dao veliki beričet u Mekiju dao je veliki beričet u Medini Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam kao što je dao veliki beričet u Mezđidu Laksa koji se nalazi u Palestini danas i općenito područje Šama područje Šama draga braćo jeste svo beričetli kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam tuba li Šam blago li Šamu pa su rekli ashabi li aji še i zalik Rekli su zbog čega to? Zbog čega im je blago? Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam zato što su meleki Rahmana, meleki Allaha subhanahu wa ta'ala pružili svoja krila iznad Šama. Hadith bilježi Ahmed i Hakim. Ovako Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nas je obavijestio da postoji odlika određenih mjesta, određenih gradova, nad ostalim mjestima i nad ostalim gradovima i podučio nas kako i na kakav način ćemo tražiti beričet u tim mjestima, obavljajući namaz u mezđidima koji se nalaze u ta tri mjesta, zadobivši na takav način ogromnu nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala je odlikovao i odabrao mezide kao svoje kuće i rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kako na koji način ćemo tražiti beričet u Allahovim kućama na taj način poduši, podučivši nas kako doći do ovog beričeta do ovog velikog hajra a dolazi se do njega na takav način što će čovjek vjernik obaviti draga braću i sestre namaz u džematu jer namaz obavljen u džematu bolji je za 25 ili za 27 puta od namaza koji je obavljen na samo u kući. A treba sestra muslimanka da zna da nije namaz u kući je bolji od njenog namaza u mezđidu. Kako kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam La temna'u ima Allah mesajid Allah Nemojte zabranjivati Allahove kuće Allahovim robinjama, vjernicama, ženama, Wa buyutuhunna khairun lahun. ali kuće njihove su bolje za njih, da obave namaz u svojim kućama je bolji od ovog namaza koji je bolji 25 ili 27 puta u mezđidu. Međutim, ovim želimo da kažemo, draga braću i sestre, da Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nas obavijestio kako i na koji način ćemo na dozvoljen način tražiti beričet ovaj, ovaj veliki, ogroman hajr od Allaha subhanahu wa ta'ala. يا خالق الأكوان Također, podučio nas je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kako u hrani tražiti beričet. Pa je rekao za masline i maslinovo ulje Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da jedemo masline i njegovo njeno ulje fa innahu min šeđeratil mubarake jer kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam da su masline sa beričetli mubarek drveta. Hadith bilježi Ahmed i Hakim. Također Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je rekao da za kiselo mlijeko da je u njemu veliki beričet. Kao što je rekao u drugom hadithu Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam za crno crne bobe al habbe al sauda da se u njoj nalazi lijek od svake bolesti osim otrova. Također obavijestio nas je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam ma u zemzem lima šuribe da je voda zemzema za ono zašto je čovjek pije Ako je pije radi bolesti sa Allahom dozvolom, bit će izliječen. Ako je pije da mu Allah subhanu wa ta'ala poveća znanje, Allah će mu povećati znanje. Jednostavno rečeno, onako kako je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, voda zemzem je za ono za što se pije. Također, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je preporučio vjernicima da drže i da odgajaju konje, jer u njima je veliki beričet, الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة كاجي الله بصنك صلى الله عليه وسلم وحديث كقبيل جيمام بخاريا وصوم صحيح دا نتشلو كونيا إذن نتشلا كونيا نبرستانو سنلزي خير دو سودنجا دانا Oh Nema sumnje, draga braćo i sestre, da svaki čovjek vjernik koji vjeruje u Allaha subhanahu wa ta'ala i koji je bogobojazan, koji se brine o Allahovim granicama i o Allahovim propisima, brine se o halalu i o haramu, nema sumnje da će zadobiti veliki beričet od Allaha jalla ša'nu. Kako kaže uzvišeni Allah jalla ša'nu, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض a kada bi stanovnici jednoga sela, jednoga grada povjerovali i vjerovali u Allaha i bili bogobojazni, klonili se Allahovi zabrana i radili Allahove naredbe, mi bi spustili veliki beričet, ogromni hajr i sa nebesa i sa zemlji. Oh, Neophodno je napomenuti, draga braćo i sestre, za Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, najodabranije biće koje je ikada kročilo po ovoj planeti, salavatullahi alaihi, da je on bio, draga braćo i sestre, sa u beričetli. Njegove riječi su bile beričetli, u njima se nalazio veliki hajr. Zato kažu islamski učenjaci, ko bude govorio sunnetom, ko bude govorio hadithima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, faqad nataka bil hikme, on će pričati velikom mudrošću. Zato, ko želi da se okiti mudrošću u svome govoru, neka govori riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, jer u njima se nalazi ogromni beričet, ogromni hajr. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam je bio beričetli u svojim riječima, u svojim postupcima, ali ne samo u tome, draga braćo, čak i njegovo tijelo svoje bilo beričetli, kako se to jasno može vidjeti iz vjerodostojnih haditha koji su došli u knjigama sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako je njegova kosa bila beričetli, pa kada je bio na hađu, naredio je da ga jedan od ashaba obrije draga braću, ali po glavi, da mu obrije glavu nakon što je završio obreda hađa na mini, naredio je da mu obriju glavu i onda je podijelio kosu svoju među ashabima. Tako da su ashabi kasnije koristili kosu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam u određenim iskušenjima do te mjere da je Ahmed ibn Hanbel rahimahullah imao tri dlake Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam sa sobom u svome vremenu i nosio je sa sobom u momentu kada bi nastupilo velika fitna, veliko iskušenje. Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam je sav bio beričetli. Njegov zno je bio beričetli. U njemu se nalazi veliki hajr. Do te mjere da je žena njegova radi Allahu ta'ala anha skupljala njegov znoj kada bi spavao i sakupljala ga je u bočicu i kasnije koristila kao miris. Vjerodostojna predaja, draga braću i sestre, od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam su koristili čak i vodu kojom bi se on abdestio kao beričet i njome bi, su, bi se posipali. Kako je došao hadith koga bilježi Ibn Hibban u svome sahihu gdje kaže Ebu Džuhajfe od svoga oca radi Allahu ta'ala anhu da kaže vidio sam Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam kako je izašao ispod šatora i vidio sam Bilala kako je iznio posudu sa vodom lavorom znači u kome se već abdestio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pa sam vidio ljude kako žure ashabi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam prema lavoru prema posudi u kojoj se abdestio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam i uzimali su tu vodu i potirali se njome. Takođe, poznata je predaja da je Aisha radijallahu ta'ala anha čuvala džubbet Allahovu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam koga bi koristila kasnije kao liječenje onoga ko bi bio opsihren ili urečen na taj način što bi pokisilila u vodu džubbet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i onda tom vodom bi dala da se okupa onaj ko je bolestan od sihra ili ona osoba koja je urečena i onda bi bio bila ta osoba izliječena sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. takođe poznat slučaj Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam kada je došao jedan od ashaba njemu i u društvu darovao mu džubbet ili ogrtač. I samo što ga je obukao Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam, jedan od prisutnih ashaba je ustao i rekao Allahu poslaniće daruj mi, daj mi taj džubbet, daj mi taj ogrtač koji malo prije dobio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam kao hediju, kao poklon. I dao mu je Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam jer on je bio najmilostivniji, on je bio najdeležljiviji od ljudi, nikad, niko nikada nije zatražio nešto od njega, a da mu ne bi dao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. I onda su ashabi naružili ovog ashaba zbog ovakvog ponašanja, jer malo prije dobio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam a odmah nakon toga ovaj ashab pita i traži od njega da mu da. Pa je rekao ovaj ashab ashabima nemojte me ružiti, uzeo sam ga zbog toga što sam vidio da je doteklo dotakao grtač tijelo Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa želim da se ukopam zajedno sa njime, sa ovim ogrtačem u kabur, na taj način ne bili zadobio beričet i u samom kaburu. Također poznat je slučaj da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dao svoj pojas da se sa njime ukopa ogrne i onda ukopa njegova čirka Zainab radijallahu ta'ala anha. Sve draga braćo, siljem traženje beričeta od onoga što dir, dodirnulo tijelo Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. متفائل واليأس بالمرصاد متفائل بالسبق دون جياد متفائل رغم القنوط يذيق Međutim, draga braćo i sestre, neophodno je, veoma neophodno jeste da napomenemo sljedeću stvar, a to je da se ove stvari bile za vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, ove stvari koje smo govorili o beričetu vezano za tijelo Allahovog poslanika ili za odjeću ili nešto što je dodirno samo njegovo tijelo. Međutim, nakon njegove smrti prestao je beričet njegova tijela a nestankom ostataka odjeće njegove ili štapa ili dlaka, draga braćo, treba da znamo da je nestao i taj sam beričet. Ispominjali smo jedne prilike u jednom od naših, u jednoj od naših prethodnih emisija, riječ imam i Zehebija, rahmetullahi alihi, koji govori u svome dijelu Sjeru Alamin Nubela, o nepostojanju njegovom vremenu koji je živio u 7. stoljeću, o nepostojanju baš bilo kakvog traga od Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Bilo štapa, bilo mača, sablji, ili dlake, ili odjeći, ili bilo čega drugog, što zasigurno nema u današnjem vremenu. Ali smo napomenuli, draga braćo i sestre, da znamo da je postojala i ovaka, ovaka, da je postojao i ovakav vid traženja Beričeta u vremenu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam od njegova tijela, a nakon njegove smrti od onoga što je ostalo. A kada je to nestalo, prestao je i ovaj vid traženja ovog velikog hajra koji se zove beričet. قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحقاد حجر وأشجار هناك بقدسنا قسما ستدعو مسلما لجلادي يا مسلما لله يا عبدا له خلفي يهودي أخو الأحقاد فاقتله طاهر تربنا من رجسه لا تبق ديارا من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة الفناء لعادي فاقتله طاهر تربنا من رجسه لا تبق ديارا من الإلحاد قسما بمن أسرى بخير عباده وقضى بدائرة Ovo što smo do sad rekli jeste vezano za dozvoljeni način traženja beričeta. A sada želimo nešto da kažemo i onome drugome nedozvoljenom načinu traženja beričeta koji je bio koji se znao desiti čak i u vremenu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i ostao je ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam do dana današnjega. Jedna od pojava, veoma ružnih pojava draga braćo i sestre, jeste da ljudi pridaju važnost i svetost određenim mestima, pa čak i mezđidima, za koji nema nigdje dokaza niti u Kur'anu, niti u sunnetu Allahu poslanika, sallallahu wa sallam, da su ona nešto važnija od nekih drugih mjesta. I onda odlaze na ta mjesta i upućuju zajedničke dove Allahu džalla še'nu obavljaju namaz ili čak ne da u Allah Đelšanu mole umrloga ako se tu nalazi kabur ili turbe ili nešto slično. Treba reći, draga braćo i sestre, da je ovo vrsta širka o čim detaljima, da li je veliki ili mali širk, ćemo govoriti malo kasnije. Međutim, želimo da kažemo, draga braćo i sestre, da postoji ovakav način nedozvoljenog traženja beričeta gdje čovjek nema sumnje biva griješan kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato da bi se od neke stvari ili od nečega, od nekog mjesta, preko nekog mjesta moglo, moglo tražiti beričet, mora se prvo ustvrditi kroz šerijat, kroz Kur'an i sunnet Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da to mjesto ima odliku nad ostalim mjestima da taj mezđid ima odliku nad ostalim mezđidima. A kako bi mogao kabur doći u kakav, i u kakav obzir da se veliča kada znamo strogu zabranu Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam po pitanju uzimanja kaburova za mezđide? Kako ako znamo hadith od Ali ibn Abi Taliba radi Allahu ta'ala anhu koji kaže Naredio mi Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam da ne naiđem, da ne prođem ni pokraj jednog uzvišenog kabura koji je odig, odignut od zemlje, a da ga ne sravnim. A da ga ne sravnim. Ako znamo ove i mnoge druge zabrane po pitanju veličanja kaburova, kako onda možemo smatrati neko mjesto ili neku, neki kabur za koji ne imamo nigde dokaza u Kur'anu i tu sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da nam je dozvoljeno otići na to mjesto i moliti Allaha s toga mjesta vjerujući možda da će nam Allah s toga mjesta prije primiti naš ibadet. سمية مزقت وبحربة الباغي الأدم هذه سمية مزقات وبحربة الباغي الأدم هزأت بفرعون الذي قد حار واستعصى الكريم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق Islamski učenjaci su zabranili odlazak u pećinu Hira, gdje je došla objava Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam zato što nikada kasnije Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije odlazio tamo niti je odlazio bilo ko od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam također zabranili su odlazak u pećinu Thaur gdje je boravio poslanik sallallahu alaihi wa sallam zajedno sa Ebu Bekrom jer niko od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nije posjećivao ta mjesta pa ako su zabranjena posjeta ovakvim mjestima zbog toga što nemamo nigde dokaza u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kako možda, kako možemo uzeti onda neko drugo mjesto koji je hiljadama kilometara daleko od mjesta koja su sveta mjesta u islamu, kako ih možemo uzeti za mjesto našeg obožavanja Allaha subhanu wa ta'ala. يرعوا ذمم تركوا النزال لأنهم لم يألفوا عشق القمم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم يا أمتي ذهب الذون بعشقهم ساد الأمم عشق العقيدة أرخى أرخصوا روحا ونفسا لم تضم عشق العقيدة أرخصوا Ovako su mušici odlikovali mjesta ili kamenje ili stijene prije nego što je došao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam odlazili su tamo i obožavali ta mjesta stijene ili kipove zar ne znamo draga braćo da je kip, poznat kip, Al-Lat i Al-Uzza, bili zapravo stijena, da nisu stvari bili kipovi, jasni, kao što to mnogi zamišljaju, nego Al-Lat jeste stijena koja se nalazila u Tajifu, gdje su stanovnici Tajifa, pleme Benu Thaqif, uzelo tu stijenu kao svetu stijenu I onda dolazili su na to mjesto i obožavali tu stijenu na taj način učinili su širka Allahu Đalešanu. Zar ne znamo da lažno božanstvo al Uzza koga su takođe obožavali mušici prije dolaska Islama a koji se nalazi između Mekke i Taifa u području Nahle da je to takođe bilo drvo u stvari, da je to bila palma iznad kojih su oni napravili malu kućicu i onda je zastrli i učinili tako svojim Bogom, pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kori nevjernike, kori mušrike, idolopoklonike koji su uzeli lata i uzza imenata za svoja božanstva i na ovakav način tražili beričet od onih koji nisu posjedovali, gdje nisu imali dokaza da se u njima nalazi beričet. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى A jeste li vidjeli vi Lata i Uzza i Menata? Spomini Allah subhanahu wa ta'ala ova tri lažna božanstva koji su mušici obožavali u kontekstu mi arađa Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam gdje opominje mušike šta su ovi, ova božanstva lažna vaša koja vi obožavate na ovakav način i tražite od njih beričet, lažan beričet od onih koji ne posjeduju u svojim rukama nikakvu korisniti štetu, šta su oni u odnosu na što je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidio od velikih stvari na mi'arađu kada je vidio džennet, džahnem, kada je razgovarao sa Allahom subhanahu wa ta'ala. صباح مسفرا أنت للدنيا عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط كاج يدن أصحاب الله Allahovog صلى الله عليه وسلم أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه izašli smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam prema Huneynu. Nakon osvajanja Mekke, krenuo je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam sa deset hiljada ashaba koji su došli zajedno sa njim iz Medine i sa još dvije hiljade onih koji su skoro nakon oslobađanja Mekke primili islam. I ovaj ashab radi Allahu ta'ala anhu kaže وَنَحْنُ هُدَثَاءُ أَحْدٍ بِكُفْرُ Mi smo skoro primili islam. I onda smo prošli pokraj jednog drveta gdje su mušici okačali svoje oružje tražeći na takav način beričet tražeći od toga drveta beričet na, na taj način što bi vješali svoje oružje i vjerovali su da će to vješanje na dotično drvo povećati im sreću u njihovom oružju i da će im pridonijeti veliki hajr, da će im donijeti beriće sa sobom. I to je drvo bilo poznato kao drvo na koje su vješali svoje oružje. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما له ذات انواط pa su rekli ovi ashabi ovi dvije hiljade koji su skoro prije samo par dana primili islam nakon što su bili mušici još u njima je ostalo tragova idolopoklonstva rekli su Allahu poslaniće da i nama ovako jedno drvo, da i mi na njeg možemo vješati svoje oružje, kao što oni imaju drvo na koji vješaju svoje oružje. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن فركوا الله poslanik صلى الله عليه وسلم uzviknuo je Allahu Akbar doista je to priroda i običaj svakog naroda ovako قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون فركوا الله بصنني صلى الله عليه وسلم tako mi onoga u čijoj ruci je moja duša. Rekli ste isto onako kako je rekao Benu Israil. Kako su rekli potomci Israila, kako su rekli židovi, Musa'u alaihi salam, onda, nakon što je Allah subhanahu wa ta'ala spasio od faraona i nakon što je potopio faraona na njihove oči i nakon što su bili spašeni jasnom i očitom pobjedom samo što su bili spašeni prešli more pošli su pokraj, pokraj naroda koji su obožavali kip rekli su Musa alaihi salam iđa'al lana ilahan kema lahum aliha da inama jednog ovakvog Boga pa da i mi imamo božanstvo kao što oni imaju božanstva. Pa rekao Musa alaihi salam in innekum kaumun teđhelun. Doista se vi narod neznalice. Doista ste vi narod koji ne svaćate, ne razumijete. Malo prije vas Allah subhanu wa ta'ala jasno spasio od faraona i njegove vojske, a odma nakon toga vi tražite nekoga drugoga koga ćete obožavati mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. I onda je Allah poslanik sallallahu sallahu sallam rekao velike riječi la لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Doista ćete vi slijediti običaje oni koji su bili prije vas. Jeste, draga braćo, ovako Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je pojasnio kako se može otići u mali širk ako se bude vjerovalo jer ovako su ashabi vjerovali oni koji su zatražili od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da im da drvo na koje će vješati svoje oružje oni koji budu vjerovali da ovo drvo samo biva sredstvom beričeta onda oni čine mali širk. A oni koji budu vjerovali da ovo drvo ili bilo šta drugo, zašto nemamo dokaza u Kur'anu i sunnetu, može dati korist ili štetu mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, onda na takav način čovjek izlazi potpuno iz vjere, čini veliki širk, jer je tražio beričet, tražio je hajr od onoga što ne posjeduje u svojim rukama nikakvo dobro. Oh, Iz ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam uzimaju se mnoge pouke. Jedna od njih jeste i to da onaj koji bude tražio beričet od onoga što ne posjeduje u svojim rukama beričet, što ne posjeduje hajr, ako bude vjerovao da ono može dati hajr mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nezavisno, onda čini veliki širk Allahu subhanahu wa ta'ala. Ali ako odi na neko mjesto i sa tog mjesta moli Allaha Đalešenu, a nema dokaza Kur'anu i sunnetu da je dozvoljeno sa tog mjesta tražiti khair od Allaha dželle Đalešenu, onda čini mali širk zato što je uzeo uzrok za nešto što nema dokaza niti u Kur'anu, niti u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedna od povuka iz ovog haditha koja se uzima jeste i to da je dozvoljeno prilikom čuđenja da se izgovori riječi tekvira, da čovjek kaže Allahu Akbar prilikom neke stvari koja ga začudi. Odisi. Također Allahu poslanik sallallahu alaihi sallam je obavijestio u ovom hadithu i to je muadžiza Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam da će neprestano od njegova ummeta biti oni koji će slijediti običaje onih koji su bili prije nas, a to su kršćani i židovi. I mi smo svjedoci toga to da se obistinilo danas u našem vremenu. أطرقت حتى ملني الإطراق وبكيت حتى احمرت الأحداق نجم الليل حتى غاب عن عيني وهد عزيمة الإرهاق يأتي الظلام أما الدنيا فناء ليس للدنيا ثبوت إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت ولقد يكفيك منها أيها الطالب قوت ولعمري عن قليل كل من فيها يموت فاغتنم وقتك فيها قبل ما فيها يفوت قل بخير تجتنيه أو تحلى بالسكوت إنما الدنيا فناء إنما الدنيا فناء إنما الدنيا فناء Allaha subhanahu wa ta'ala da oprosti grijehe nama i vama, da oprosti grijehe našim umrlim roditeljima, da uzvišeni Allah Đaldašenu oprosti svim vjernicima i svim vjernicama, svim muslimanima i svim muslimankama koji su umrli u islamu i da nas sastavi sa njima u džennetu. Da dođemo pred Allaha subhanu wa ta'ala čistog vjerovanja. Čistog vjerovanja od bilo kakve vrste širka. Ono što čovjek pogodi, to je od Allaha subhanu wa ta'ala uspjeh od njega. A ono što pogriješi, to je od šeitana i od njega samoga. Wa ahiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. سهول إنما الدنيا كبحر يحتوي سمكا وحوت Allahu alemu wa sallallahu alihi wa sallam, a Allah Đelešanuhu najbolje zna i neka je selam, salavat i spas na Allahu poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Zahvaljujemo se našim predavaču profesoru Samiru Avdiću na ovakvu istrpnom izlaganju na temu traženja, e, traženje bereketa. I dalje smo uh, i družimo se sa knjigom Tevhida. Komentar će se svakako nastaviti i u narednoj emisiji. Idemo dalje. السكوت قل بخير تجتنيه أو تحل Vi ste i dalje u ciklusu El Iman. Večeras još jednom ponavljamo, govorimo na temu bereketa. Iz režije javljaju da imamo nekog od slušalaca već na liniji. Predlažem da ostvarimo ovaj kontakt. Selam alaikum. Alaikum salam, rahmetullahi wabarakatuh. Jedno pitanje. Poziv samo recite nam odakle nas zovete. Iz visokog. Bujrom visoko. Ući Jurijeva ima neko drvogor na carici, neko se zove, pa da malo pojasni da ja to ne praktikujem, ali nek drugi čuju koji se tim služi. Uh mhm. -huh. Obzirom da naš e, gost nije iz Visokog i da ne zna gdje je carica, pa možete vi malo pa samo i zbog ostalih slušala, slušalaca koji nas možda i u inostranstvu slušaju da pojasnite malo samo o o tom momentu vezano za Jurijev i za drvo? Za, oni u Jurijeva idu i gore vežu neke krpice u vezi sreće i zdravlja i šta ja znam i neku vodu to donose da ja mislim... Neki iz zovu omaha, jel? Jes, jes. Mm -hmm. Ali mislim za to drvo i to neka carca nekad valda je zasadla i to se sad nešto u to vjeruje, pa ja mislim da to nije ispravno, pa da bi malo objasnio ljud koji to praktiku iđu, služe se time da da se dalje ne griješe. Imate još neko pitanje? Pa ne bi više ništa. Budite sa nama. Nagradi, selam alaikum. Alaikum selam. I imamo isto tako i drugu liniju, otvoreno, neko je sa nama? Halo? Da. Aleikum selam, poziv iz? Uzenca. Bujrum Zence. Evo ovako, htio bih da postavim pitanje profesoru u vezi ovaj dove, jel onaj, da li je dozvoljeno onaj dove, jel ono što tebi treba, mimo one dove, jel što je poslanik sa veselem, znači oni dova što je poslanik sa veselem, onaj, uh -huh, uh -huh. Dovio, znači, mimo sunnetski dova, jel, nešto, odnosno hadijski. Jes, nešto čovjek, jel treba pa da zamolim lađu na šanu, jel, konkretno to što mu treba, znači. Da. Znači, znači, jel, samo to, ako može, to. Imate još neko pitanje? Da vas Allah nagradi na javljanju, budite sa nama. أنت نوري مع صباحي أنت برهاني على حبي لربي ونجاتي يوم حشري وفلاحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي يا جراحي فيك أنسي فيك راحي وارتياحي بعد جهدي بعد حملي للسلاح فيك بشرى فيك مرضاة لربي فيك Što se tiče pitanja naše sestre, prije svega mi želimo da kažemo njoj jednu veliku nek te Allah Želšanu nagradi što si ti već shvatila o čemu se radi samim tim što ne odlaziš tamo na to mjesto. Što se tiče odlaska mi smo pojasili u ovom našem predavanju da je to strogo zabranjeno, znači da je haram i da spada u veliki grijeh odlazak na takva mjesta i raditi takve stvari jer one nemaju temeljenja nikakvog u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam u najmanju ruku odlazak tu jeste mali širk to u najmanju ruku ako ne bude veliki širk mi imamo razloga da vjerujemo i da može to biti i veliki širk zato što znamo otprilike šta se radi šta se radi na 6. maj koliko ja znam da je Jurijev 6. maja, to je dan sihirbaza općenito, koji se sakupljaju na takvim mjestima oko voda i oko vodenica i prave sihra, prave određene krugove i određene druge gadke i vraćanja koja su islamu kufr, nevjerstvo, potpuno izlaženje iz Allahove subhanu wa ta'ala vjere, što znači da je čovjeku strogo zabranjeno odlazak na takvo mjesto ako bi otišao iz neznanja onako zato što ne zna što je pozadina svega toga ima grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala i obaveze mu je da se pokaje ako ode svjesno namjerno da zna zbog čega bojat se za takvog čovjeka znači shodno njegovom objeđenju znači da učini mali širk ili čak da potpuno izađe za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere kako smo to pojasnili tokom našeg predavanja. Jazakumullah khairal jaza. Imali smo pitanje takođe iz Zenice vezano za dovu, odnosno traženje u dovi, mimo onoga što je došlo u hadiskoj dovi, traženje nešto za sebe lično. Što se tiče općenito traženje od Allaha subhanahu wa ta'ala u dovi, nečega izvan namaza, nema nikakve zapreke da čovjek moli bilo što od Allaha subhanahu wa ta'ala što je dozvoljeno u osnovi Znači da ne moli nešto što je haram. Bilo koja, koju stvar koja je u osnovi dozvoljena da se traži da Allah subhanahu wa ta'ala čovjek svojim riječima na bosanskom jeziku, svojim srcem čak da ne izgovori, da usmiri svoje misli prema Allahu subhanahu wa ta'ala jer Allah želčanu zna ono što u njegovim prsima ili da kaže, da uči u riječima, svojim riječima da iskaže Allahu subhanahu wa ta'ala nema sumnje da je to dozvoljeno. Međutim, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prošao pokraj Ummu Habibi radi Allahu ta'ala anha koja je nabrajala određene stvari previše pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam dovoljno ti da si rekla Allahumma rabbena atina fi dunija hasanata wa fil ahireti hasanata wa qina azaban nar sažita znači dova Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam međutim kada je u pitanju namaz kada je u pitanju namaz I dova u namazu kada, kada je čovjek najbliži Allahu subhanahu wa ta'ala pogotovo na seždi, jer kaže Allahu poslanik da je čovjek najbliži u seždi, na seždi dok je bolje je da se čovjek pridržava dova koje su sunnet. Međutim, međutim, ako čovjek zatraži nešto od Allaha subhanahu wa ta'ala, kažu islamski učenjaci, pak čak ako ne zna i ako nema mogućnosti da nauči, pa čak i na stranom jeziku koji nije arapski znači da čovjek na bosanskom jeziku zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala dok je na seždi nema nikakve zapreke i njegov namaz je ispravan mada je bolje da radi to u nafilama više a manje u fardovima ali u fardovima čak ako radi kažu islamski učenjaci koji nuždi i ne može da nauči dove koji su došle od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam nema nikakve zapreke da moli Allaha subhanahu wa ta'ala Jazakumullah khairan wa ahsana ilaykum. Linija 736631 nije zauzeta, međutim linija 736630 je aktivna. Imamo nekog. Assalamu alaykum. Alaykum salam. Zovete nas iz iz Sarajeva Dobrinja, šefa na telefonu. Bujrom Sarajevo. Ja selam dragu svoj braću. Emisija je svakako uputna. Ovaj, pitanje. Alaykum salam. Kratka dva pitanja bi postavila. Bujrom pa sestro. Tako ovaj, znam za džamiju Rogozade kao što su sarami braći tamo puno vidim svijeta da ide, pa htjela sam u to da mi da odgovorite. U tom kontekstu ćete dobiti odgovor, Mišo. pitanje, da? ovaj, ja lično nosim medaljon, on, to je zlato, unutra je hermetički, je zatvoreno, Ona na jednoj strani ima ime Allahovo ime, na drugoj strani je poslanikovo ime. To se ne otvara i e, ništa drugo nema, su mene uzbila. Da ne bi imala neku sliku, i, o tom i ne sanjam. E, htjela bi da postavim pitanje jesam li griješna ili šta već. O tome ja to ne skidam, to mi je navratno. Samo možete li nam sestru pojasniti ovaj, da li to nosite kao hamajlu ili nosite kao ukras samo? Ne, ne, ne, ne, ne kao hamajlu, ne daj Bože. Kao hu, ukras, jel samo? Da, samo. Nema, nema nikakve zapreke, nemojte se kirati ništa. Da čovjek kao zapre, kao, da nosi kao ukras, ne, ne, inša Allah, nema nikakve zapreke. Da, da se Allah nagradi, eto još bi to. Esselamu alaikum. Alaikum, salam. Budite sa nama. I druga linija je aktivna, 631, imamo nekog? Salam alaikum. Alaikum salam, poziv iz? Salam svim slušalcima i profesoru Samiru iz Sarajeva. Bujrom Sarajeva. ja bi ona, pošto što se tiče ovog drveća i kamenja, ja sam moje tetke objašnjavao, ali izgleda da nisam autoritet i ona i knjige te uhide i sve, sve sam je objasnio final, neki doktor joj je valjda rekao e, da se olovo e, može topiti ono, ne znam sad, taj doktor je baš ono ko neki islamski i jest ona ne bi ga imenovo ali ne znam on joj je to rekao i sad ona to hoće pa hoće i ne znam kako da joj objasnim da, da je to širk jer ja mislim traženje e, pomoći drveće i kamenje i svega toga ulazi u, u širk Allahu Đelešanu sad ja ne znam kako da joj objasnim ima tu nešto ne znam što bi joj rekao što... Mislite na saljevanje strava poznat u narodu, je li kao? Ja, ja. Mm. To... Imate još nešto? Uh, onaj... Ona emisija Ine Hula Hak nije bilo do kraja reprize emitovana, pa ne znam. Htio sam baš da snimim ono za sestre što se tiče grbe i ono, ali nije bilo do kraja emisije, ne znam volio bi to ili kasetu da mogu nekako kupiti ili nešto. Dobro, u svakom slučaju naredne sedmice organizacija Furkan, ja mogu ovako iz prve ruke informaciju da dam, će inšallah i teala izdati, izdati e, audio kasetu i CD e, sa e, spomenutim predavanjem hijab karakteristično oblježje muslimanki. Pa eto, tako možete kontaktirati i možete nabaviti. I isto zaboravio sam, sjetio sam se još nečeg. Uh, jednoj ženi sam davno bio ostao nešto dužan i juče sam je našao nakon godine da je to vratim. I on, ja sam počeo ovako, rekao sam, a možda će nešto biti hajra da je nešto od dave, kažem da je bolje u islamu, znaš, da kažem nešto. Kad žena počeje pričati kako je djevojčica bolesna uh, od džina, uh, kako ima napade, sve kako je išlo kod nekog uh, čovjeka, Uh, koji je uzeo hiljadu i pol maraka za onaj za liječenje Kur'anom i kako je dao četiri hamajlije koje je naplatio po 400 maraka i također je dao neku, neko cvijeće. Zaboravio sam kako se zove, mada sam sve to naučio. Ja sam je sve na najljepši način ispričao i sve. I također našao sam joj neku hamajliju kod nje. I ja sam joj objasnio onaj uh, sve ispričao sam joj šta je širk, ispričao sam šta je te, teuhid. Žena predstavljena skroz, ne znam šta da radim, kaže dijete hoće da se ubije. I preporučili ste joj naravno da sluša naš program? E, to joj nisam preporučio, ali odnio ću kaset od prošle emisije što se tiče Hamailija. Imam ja sve ove, snimio sam ovo i ne znam kako ona hoće, kaže kćerka će joj se ubiti, ne znam šta Dobro. izgleda da još ima. Dobro, da- predlažem da ostavimo malo prostora i ostalim slušalcima, a inša Allah ta'ala u sljedeći odgovor na vaše postavljeno pitanje. Hvala nagradi, selam. Amin i vas, alaikum salam. أنا أيها الأحباب مسلمة لها قلب إلى شرع الهدى تواق Što se tiče stava Islama po pitanju Hamajlija, mi smo to sa Allahom blagodati prošli put objasnili detaljno, tako da ne bi sada ponovo da ponavljamo te neke iste stvari. Onaj, koga interesuje nek se obrati na to predavanje ili neka potraži neko drugo predavanje, ima puno predavanja na tu temu. A što se tiče saljevanja strava, nema sumnje da saljevanje strava, pa makar to radilo se i sa izgovorom da se radi sa učenjem određenih kuranskih ajeta, ili fatihe i tako dalje. Draga braćo i sestre, to spada baš u ovu večerašnju temu o kojoj smo govorili, a to je traženje beričeta od stvari gdje nije došao sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da je na takav način liječio, liječio ashabe ili da neko da ashaba tako radio pa da mu Allahu poslanik sallam dozvolio. Što znači da je došao dokaz u Kur'anu ili sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, tako nam Allaha svako od nas prvi bi bio taj ko bi se liječio ili ko bi liječio na takav način. Što znači, to je zabranjeno i može biti, znači, mali širk ili veliki širk. Osim ako čovjek bude sada u neznanju, pa ne zna propis, radio je to iz neznanja i tako dalje, Allah subhanahu wa ta'ala prašta ono što čovjek uradi iz neznanja, ali nakon što mu se objelodani ovi Allahovi propisi, on opet i dalje ustraje, onda boja se za takvog čovjeka da zbilja griješi direktno, svjesno, Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovim ovim jasnim kuranskim ajetima. وعلى لهيب القاذفات أفاق يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أوما يحركك الذي يجري لنا أوما يثيرك جرحنا الدفاق يبكون كلا بل بكات أعماقهم ولقد تجود بدمعها الأعماق أوما يحركك الذي يجري لنا أوما يثيرك جرحنا الدفاق obzirom da nemamo poziva i velikom selam imamo poziv malo glasnije samo Bujrom Sarajevo Molim? Tespi namaz, kad se oče klanja, učite. Tespi namaz. Tespi namaz? Yes. E, pošto se to, kar ja sam osoba zaboravila, pa sam obeližila ono 10, tespi, aj 15 malo vezala na ono konce. Da li je to šire? Imate još pitanja? Budite sa nama. Alikum salam. Što se tiče tespih namaza, ako mislimo na isto gdje se uči po 10 ili po 15 puta i fatiha i na ruku i tako dalje, onaj, došao je hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam koga bilježi imami Tirmizi u svome sunenu Tako da se oko ovog haditha islamski učenjaci razišli da li on vjerodostojan ili nije. Međutim, ako bi čovjek uzeo, ima veliki broj muhaditha, znači učenjaka islamskih koji kažu da je ovaj hadith vjerodostojan, koji je došao po pitanju ovog opisa namaza, ako bi čovjek uzeo da radi taj namaz, nema sumnje da će biti nagrađen kod Allaha subhanahu wa ta'ala i da je velika nagrada došla u ovome hadithu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali ako neko neće da radi to zato što smatra, uzeo je mišljenje da taj hadis nije ispravan, nema isto nikakvih problema. Znači, stvar je otvorena, mi molim Allah ili šanu sestru da tebe nagradi ako ti budeš obavljala taj namaz propisan od, od Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Novi poziv? Neko je sa nama? U prošloj emisiji nismo imali vremena zbog e, mnogih pitanja naših slušalaca da postavimo mi vama pitanja. Evo večeras vam nudimo da još uvijek postavljate pitanja našim gostu, ali isto tako ukoliko želite neku od nagrada možete da vi čujete pitanje s naše strane pa da eventualno odgovorite i dobijete nagrad naravno. Imamo poziv. Selam alaikum. Alaikum selam, zovete nas iz... Iz Hadića. Bujrum Hadžić ja bi da pitam koliko u ima, recimo kod jeva večeras i svakog petka ozvojim po 400 zrna od kukuruza i na svako proučim hazbunan lahoven jamel vekil, jamel mevlad, jamel masir, kufrane, kerabe, navile, kelmasir. I ujutru posle ranog sabata uprostim oko svoje kuće i koliko ja imam tu, imam to kako značenje i vrijednost. Odnosno, da li je tu došlo u predajama od Rasula sallallahu alaihi wa sallam? Da li Imate još pitanje? Ne. Allah vas nagradio najavljen. Bujno, profesor. Velikom salam, rahmetullahi wabarakatuh. Mi molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nagradi sestru na ovom velikom ibadetu zbilja koji gradi. Samo želimo da ju ukažemo na jednu stvar. Značenje tih riječi je ogromno i veliko. I to, je, to su riječi koje sam Ibrahim alihi salam izgovorio kada je bačen u vatru. I one su došle, preporučene su od Allahu poslanika sallallahu alihi wasallam da se uči. Kaže Allahu poslanik sallallahu wa sallam ko bude proučio ajetul kursiju poslije sabah namaza ili u jutarnjem zikru, znači posle sabaha u nekom vremenu, pa bude proučio tri puta kulhu vallaha, tri puta kule odrobil felek, tri puta kule odrobil nas i bude rekao ove riječi koje ste vi rekli hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tevakeltu wa huva rabbul arshil azim ko bude rekao kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam neće mu naškoditi ništa toga dana ništa mu se ružno neće desiti toga dana. Međutim, taj broj je malo problematičan u islamu, 400 puta, zatim to bacanje zrna nije došlo u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Tako da s te strane je malo problematično i mi bi preporučili našoj sestri da na takav način ne radi, jer općenito imate općenit zikr. Znači da čovjek općenito radi i uči zikr tamo gdje nije došao ograničen ograničen broj recimo uh, nečega da se uči. Kažu islamski učenjaci da nigdje u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam nije došlo da se radi nešto više od stotinu puta. Znači najveća ta neka neki broj, neka cifra od zikra da je došla najviše jeste stotinu u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Ali da vi recimo ograničeno sada izgovarate riječi onako recimo subhanallahu bihamdi subhanallahi lazim. Koliko god stignete ove riječi, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da su one teške na na sudnjem danu, al su lagane na jeziku. Ka, koliko god možete, ne samo često puta, i hiljadu puta ako stignete da izgovorite, nema nikakvih problema, ali nemojte ograničavati da to bude svake noći po često puta. Nekada ako stignete i više od toga, nekada i manje, nemojte ograničiti jer Allahu poslanik nije ograničio taj broj. Novi poziv. Selam alejkum. Velikom selam. Zovete nas iz? Iz zovem iz Visokog. Bujrom Visoko, večer spom. Da, da li je onaj dozvoljeno ženama po mezarima ići kabure posjećati, pošto se je sad uvičajilo? To je jedino pitanje. I da li je ispravno svaki dan, to mi je žena rekla, jedna hađinca, da je lijepo ući svaki dan po sto kuluhu vallahu, pa ne znam, to opet se bojim da, ne bi, <laughs> da se ne bi ogriješila, volim pitat. Allah vas nagradio. I vas isto. Nek... Imate još jedno pitanje, ne imate? Pa ne bi više. Allah vas nagradio, budite sa nama. Isto, Allah ima. Allah prijatno. Što se tiče posjećivanja od strane žena Kaburova, draga sestro, moramo ti reći da postoji jedan hadith Allahu poslanika sallallahu alaihi sallam koji upućuje da je veliko, često, često bilazak Kaburova, veliki grijeh. Do te mjere da je Allahu poslanik sa sam prokleo, došao hadis la'ana Allahu za iratil kubur. Da je Allahu poslanik rekao prokleo je Allah one žene koje posjećuju kaburove. Međutim oko ovog haditha Oko ovog haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam su se islamski učenjaci razišli da li je vjerodostojan ili nije vjerodostojan. Ali došao je drugi hadith gdje kaže Allahu poslanik sličan ovako, samo jedna riječ je drugačija. Lanallahu Allahu zawaratul kubur. Znači prokleo je Allah one žene koje puno pro, posjećuju kaburove. Što znači da nije prokleo one žene koje to malo čini. Pa s te strane ono što vidimo da je ispravno po pitanju ovog širijaskog pitanja jeste da se ovo prokljestvo Allaha Đelšanu odnosi na one žene koje to čisto radi. Koji svaki sedmice ili svaki 10-15 dana idu obilaze kaburove a da žena ode, recimo, u nekom vremenu posjeti kabur svoga babe ili svoje majke, nema, inša Allah, zapreke, jer ima hadith od Aisha radijallahu ta'ala anha, koja je pitala Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam Allahu poslanik šta ću reći kada dođe na kabur pa je Allahu poslanik sam podučio šta da kaže i što ga se jasno vidi nije ju negirao nije ju protiv riječio i što ga se jasno vidi da je dozvoljeno ženi da ode ponekada samo na kabur Ali to ne smije biti često i ne smije biti sada adet da to bude neprestano kao što to sve više prerasta u našoj ovdje sredini, što znači da je veliki grije u tom slučaju. što se tiče učenja stotinu puta kulhu vallah, ja lično zaista ne znam da je došlo sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi sellem da se uči stotinu puta kulhu vallah. Ali znam da je došao hadis po pitanju la ilaha illallah da se uči stotinu puta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ko bude rekao stotinu puta u toku dana i noći ovo Allah Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti griha pa makar imao kao uh, eh, griha kao morske pjene. Ovo je došlo hadis u Sahih Buhari. Vjerodostojan hadis da čovjek po mome radi radi po sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ja lično zbilja nije mi poznato da je došlo što ne mora značiti da nema, treba provjeriti treba ponovo nekoga drugoga pitati ko je možda pročitao ili saznao. Neka te Allah šan nagradi što se brineš o sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Vrijeme je, dragi poštovani slušalci, da završimo naše večerašnje druženje Inšalatela i da najavimo naše novo druženje. Remitovanje ove emisije možete poslušati u subotu, kako smo rekli, u terminu od 22.00, odnosno od 10 sahata na veći. E, novo druženje zakazujemo Inšalatela za četvrtak. Bila je ovo deveta emisija u nizu u ciklusu El Iman. naš e, večerašnji predavač profesor Samir Avdić je i večeras govorio kroz e, komentar knjige Tevhida na temu traženje bereketa. Imali ste priliku također da nas slušate putem interneta Palk Talk, grupa Europa by Language, Soba Teuhid, Radio Kur'ana i Sunneta. Tako još jednom salamimo sve oni koji su nas slušali izvan granica naše Bosne i Hercegovine. Tonsko-tehnički realizator večerašnjeg programa je bio Jasmin Limo. A urednik i voditelj Adnan Muslija. Budite ponovo za sedam dana u ovom istom terminu. Do tada, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.